Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 1 minūte otrdienā 30. novembrī ar tevi ētrā priestaris Pēteris Skudra un eh, laiks eh, mūsu atkal kopīgajai sarunai šeit katehēzē. Eh, šodien svinam svētā Andreja svētkus. Mēs pateicamies Dievam par svēto apustuli Andreju, kurš ir viens no 12 Jēzus apustuļiem, no viens no 12 šiem tuvākajiem eh, Jēzus eh, sekotājiem, eh, svētā Pētera, apustuļa Sīmeņa, brālis, kas arī ir interesanti, ka viņš tiek saukts par pirmaicināto apustuli, vismaz grieķu baznīcā, austrumu baznīcā, viņu sauc par pirmaicināto šis grieķu termins ir uh, protoklēts. Jā, tas, tas ir tas uh, termins, ar kādu viņu apzīmē Grieķu baznīcā. Uh, tā ir atsauce uz Jāņa evaņģēliju, kur um, mēs lasām, ka Jānis, evaņģēlis Jānis un Andrejs, uh, viņi seko uh, svētiem Jānim Kristītājiem, un tad, kad Jānis Kristītājs norāda lūk, uh, Dieva jērs, arī šie vārdi, kurus mēs izsakam svētajā misē, tad um, šie abi divi uh, apustuļi sāk sakot Jēzum, kad uh, Jēzus viņiem prasa, ko jūs gribat, viņi saka, mēs uh, gribam zināt, kur tu dzīvo, un tad viņi visu to dienu pavada um, pie Jēzus, un um, pēc tam Andrejs tad ir pirmais, kurš arī nu, praktizē to savu uh, apustuļa uh, sludinātāja darbu, jo viņš tudaļ dodās pie sava brāļa, pie sīmaņa un saka, mēs esam sastapuši mesiju nāc un uh, paskaties, un tad jau Pēteris tālāk iepazīstās ar uh, svēto Andreju. Tā kā šodien tad um, piedāvāju uh, paraudzīties uz svēto Andreju, uh, ko mēs varam par viņu zināt, ko mēs varam par viņu uh, Um, no, no viņa mācīties. Un tāpat arī tad uh, varam ieklausīties šīs dienas uh, uh, lasījumos, kas ir tas, ko mēs varam paņemt no tiem, atkal jātad kādus tematus katehisms komentē ar šodien dzirdētajiem lasījumiem. Tātad vari sameklēt mieram tuvu grāmatiņu, ja arī tev tādas nav, tad apmeklē mājaslapu mieram tuvu LV, Tur tu atradīsi, ka šodien pirmais lasījums ir no vēstules romiešiem desmitās nodaļas, savukārt eh, lasījums, evaņģēlija lasījums ir ņemts no eh, Mateja evaņģēlija ceturtās nodaļas, kur ir aprakstīta eh, Jēzus mācekļu aicināšana, šo pirmo mācekļu aicināšana, kas ir Andrejs, Pēteris, Jānis un Jēkabs. Tad šāds plāns šodienas katehēzē. Ļoti ceru, klausītāji, ka arī tu varēsi iesaistīties šajā sarunā un tu nenobīsies to darīt, tad vari droši padalīties ar to, kas tevi uzrunā šīs dienas lasījumos, un vari arī droši tad padalīties ar tiem jautājumiem, kas tev rodās gan par Svēto Andreju, gan par šodien liturģijā lasītajiem lasījumiem, tad tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 vai raksti e-pastu studijat rml.lv. Priecāšos par jebkuru tavu veidu, kā tu esi gatavs sazināties ar studiju un padalīties ar to, kas kādi jautājumi tev ir vai kas tevi uzrunā, vai varbūt vienkārši, jā, vari padalīties ar to, kā tu esi piedzīvojis Dieva klātbūtni pēdējās dienās, kas tev ir um, uzrunājis, ar ko tu varētu padalīties ar citiem, kas varētu noderēt citiem. Tā kā droši tad zvani, raksti un iesaisties šajā sarunā. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad eh, svētais Andrejs, ko mēs eh, varam zināt par šo svēto, eh, tāda viena lieta ir tas, kas svēto Andreju vairāk godina kā Eh, austrumu eh, baznīcas apustuli. Eh, pastāv uzskats, ka viņš būtu sludinājis Grieķijā, starp Grieķiem un būtu arī tad nomiris pilsētā, kas nes Petras vārdu. Un viņš ir gājis bojā mocekļa nāvē, arī tāpat mirstot uz krusta līdzīgi kā Jēzus un Pēteris, viņa brālis, Eh, Grieķu eh, baznīca, eh, vai teiksim šī austrumu baznīca, ten Andreju uzskata kā par tādu savu svēto aizbildni, līdzīgi kā, teiksim, rietumu baznīcā tiek īpaši izcelts svētais Pēteris, ja, kurš dzīvoja Romā, kurš pārvācās uz Romu, tad svētais Andrejs būtu šīs te austrumu baznīcas uh, tāds patrons, svētais aizbildnis. Un kas ir interesanti, ka šis svētais kalpo arī kā tāds aizbildnis attiecībām starp rietumu un austrumu baznīcu. Zinām, ka tiksim, Latvijā mēs varbūt vairāk izjūtam šo ekumēnismu starp uh, katoļiem un protestantiem, tad uh, mums ir jāatcerās to, ka ir vēl kāda senāka šī kristīgā kopiena, kur kaut kādu konfliktu dēļ nav pilnīgā vienotībā ar, ar pāvestu, ar Romu, un tā ir tad austrumu baznīca. Ar austrumu baznīcu gan mēs apzīmējam, es šobrīd runāju par austrumu baznīcu, tātad, um, jā, tās kristīgās kopienas, kas uh, ir attīstījušās austrumos, tātad Roma, uh, piedodiet, <laughs> Bizantijas impērija un slāvu uh, tautas, um, tas, ko mēs arī saprotam ar pareisticību, um, bet ir arī vēl daudzi uh, citi riti, uh, protams, ka arī pašā katoļu um, baznīcā ir šis latīņu rits un ir uh, dažādi uh, citi riti, kas uh, ir ļoti līdzīgi uh, šiem austrumu ritiem, kas ir vienotībā ar baznīcu, ar katolisko baznīcu, ar pāvestu. Mēs to arī varējām piedzīvot, piemēram, Euharistiskajā kongresā, jā, bet tad ir arī šīs te austrumu baznīcas patriarhi, kas ir tādi autonomi, kas nav vienotībā ar pāvestu. Bet ir, piemēram, šis Konstantinopolis ekumēniskais patriārhs, patriārhs Bartolomejs, un viņš ir ciešās attiecībās ar Romu, un tad jau, es nepateikšu cik ilgu laiku, bet tā tad ir tradīcija, ka 30. Eh, novembrī no Romas brauc delegācija eh, pie šī patriarha un savukārt tad eh, šis ekumeniskais patriarhs sūta ehm, delegāciju uz Romu 29. 29. Ehm, jūnijā, kad mēs svinam svētā Pētera un Pāvila svētkus. Ja, tad redzam, ka šie abi brāļi, Andrejs un Pēteris, kalpo arī kā tādi aizbildņi attiecībām starp uh, rietumu un austrumu baznīcu šo, um, nu, jā, šī šķelšanās jau ir uh, vairāk kā tūkstots gadus, um, ne, nepilnus tūkstots gadus vēl, tas bija 1054. Uh, gads, kad notika šīs šķelšanās, um, pavests arī tad sūta tādu sveicienu svētā Andreja svētkos šim ekumeniskajam patriarham, arī tad pagājušā gada šo izlasīju šo vēstījumu vai šo vēstuli, ko sūtīja pāvis Francisks, un tad tur bija, viņš atsaucās uz to, ka mēs varam strādāt kopā, lai veicinātu vienotību, lai veicinātu sadarbību pasaulē, uh, Jā, mums vēl ir ceļš ejams, bet kādu dienu būs noteikti iespējama šī kopīgā euharistija, kopīgā, tiksim, jā, dieva godināšana, kas mūs vairs nešķir. Te nav runa tātad par dažādiem veidiem, ko mēs varam svinēt liturģijā, bet tātad par šiem nu, tādiem būtiskiem ticības jautājumiem, kas mūs šķir, kas ir izpratne par eh, Dievu, izpratne par mūsu ticību. Jā, bet, eh, jā, kā pāvis Francisks tad arī norādīja, ka mums kristīgajām baznīcām ir pienākums eh, cieši sadarboties arī ar citām reliģijām, un tas ir mūsu tāds primārais pienākums, lai rādītu dialoga un savstarpējas sadarbības un praktiskas sadarbības vai savstarpējas cieņas un praktiskas sadarbības paraugu, uh, pārējai pasaulē, eh, kurai ir ārkārtīgi nepieciešams dialogs, ir ārkārtīgi nepieciešama savstarpēja cieņa un sadarbība, ko mēs arī redzam um, nu, šobrīd eh, sāsinoties dažādiem konfliktiem. Uh, pandēmija, es domāju, tikai izceļ to, kas jau ir pastāvējis iepriekš, tāda liela polarizācija, uh, liela uh, nu, tāda pakļaušanās ideoloģijām, kas mums liek otru uzlūkot kā uh, um, apdraudējumu, nevis kā uh, sadarbības partneri. Arī mēs kristieši, uh, mums pat nav jādomā par uh, sadarbību ar citu konfesiju, jau savas konfesijas ietvaros, mēs varam paraudzīties, cik mums izdonās ar lielu cieņu uh, vai arī tādu atbalstu uh, sadarboties savā starpām būt dialogā vienam ar otru. Uh, Eh, daži cilvēki saskata dialogā apdraudējumu, ka ja es tagad būšu dialogā ar otru, tad es pazaudēšu savu identitāti, vai tas nozīmēs to, ka es um, kaut kā uh, varbūt ar savu rīcību atbalstu otrā cilvēkā to, ko es varbūt galīgi neatbalstu, bet tas tā nav. Dialogs nozīmē to, ka es varu izteikt savas domas, savus uzskatus, um, ehm, savu, izteikt savu identitāti, un es varu tikpat eh, mierīgi un brīvi uzklausīt otru cilvēku ar viņu uzskatiem, lai cik tie absurdi man neliktos, ar eh, viņa pārliecībām un viņa identitāti, mums abiem šī identitāte nav jāzaudē. Mēs vienkārši redzam, kāda ir kura identitāte, un eh, mēs tad arī varam redzēt, vai teiksim tā, redzot, kur mēs abi divi stāvam, tad eh, mēs varam arī atrast tos kopīgos pamatus, uz kuriem mēs eh, varam atrast kādu sadarbības iespēju. Un eh, ar visiem cilvēkiem mēs varam atrast kopīgu sadarbības iespēju. Ar visiem cilvēkiem mums ir kaut kas kopīgs. Mums nav tā, ka mēs esam pilnīgi radikāli atšķirīgi. Un tāpēc arī tad dialogs ir izšķirošs, tam ir izšķiroša nozīme. Jā, Tā kā tas tāds varbūt tāda atkāpe par to, ka svētā Andreja diena kalpo kā atgādinājums par dialoga nepieciešamību, sadarbību, un mēs jā, varam arī, ja varbūt kāds pazīstam kādu pareisticīgo savā ģimenē vai savā draugu lokā, mēs noteikti vai kolēģi kādu, tad mēs varam šo cilvēku sveikt svētā Andreja svētkos, es eh, ticu, ka viņi noteikti būs priecīgi eh, saņemot šo sveicienu. Un kas zina, varbūt eh, šis sveiciens arī kalpo kā iespēja jaunai draudzībai, jauna padziļināt šīs mūsu attiecības un lūk parādīt, ka, piemēram, svētais apustulis ir mūsu tāds kopīgs pamats, uz kura mēs varam stāvēt un uz kura mēs varam veidot uh, veidot draudzību, veidot attiecības un kopīgi lūgt eh, svētā Andreja aizbildniecību, piemēram. Tad eh, es eh, par svēto Andreju ir, protams, iespējams atrast daudz dažādas informācijas internetā. Es šodien atsaukšos uz pāvesta Benedikta 16. katehēzi, kuru viņš sacīja 14. jūnijā 2006. gadā – jo, kā mēs zinām, tad eh, katru trešdienu pavesti tiekās jau, jā, baidos samelon, bet man šķiet, ka tas ir jau kopš otrā Vatikāna koncila noteikti, bet, um, jā, nu, ar vienmēr sakot jau vairākas gadu desmitus, pāvesti trešdienās tiekās ar svēceļniekiem, kas ir Romā. Un šī tikšanās visbiežāk izpaužās caur to, ka vai nu svētā Pētera laukumā, ja laikapstākļi to atļauj darīt zem klajas debesis, vai arī tad svētā Pāvila sastā aulā, kas ir tātad Vatikāna apartamentos, pāvests uzrunā svēceļniekus ar kādu katehēzi, ar kādu īsu uzruna, Eh, piemēram, Pavas Jānis Pavils II, eh, viņam bija eh, katehēžu cikls, viens no slavenākajiem par radīšanu, un to mēs šodien saucam par miesas teoloģiju. Pāvests Jānis Pauls II ļoti daudz runāja par cilvēku, par cilvēka ķermeni, par cilvēka seksualitāti, par tā garīgajiem aspektiem, par to, ka tas ir vienots veselums, jā, tad Pavestam Benediktam 16. bija katehēžu cikls par apustuļiem. Viņš iesāka ar svēto Pēteri un tālāk tad runāja jau par svēto Andreju un eh, citiem. Tad eh, šī ir, manuprāt, tāda ļoti koncentrēta, īsa, eh, forša katehēze, kurā mēs varam uzzināt kaut ko par svēto Andreju. Tad arī tev klausītāji ir iespēja šajā katehēzē, kurā kuru tu klausies, padalīties ar to, ko tu zini par svēto Andreju, um, vai tev ir bijušas kādas attiecības ar svēto Andreju, varbūt, ka svētais Andrejs ir uh, svētais, kuru tu piesauc uh, kādās grūtībās, uh, kur aizbildniecību tu piesauc, uh, varbūt svētais Andrejs ir uh, tava, tavs aizbildnis kristībās vai iestiprināšanā, varbūt tu nes svētā Andreja vārdu, tad noteikti vari padalīties ar šo savu pieredzi, tātad ko tu zini, kāda ir bijusi tava sastapšanās ar svēto Andreju. Varbūt vienīgā tava pieredze ar svēto Andreju ir tikai tad, kad uh, tu dzirdi lasījumus liturģijā par viņu. Um, varbūt, ka tu esi kaut ko par viņu lasījis, tad droši, droši vari, eh, vari padalīties ar eh, šo savu liecību. Tad vari zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī rakstīt e-pastu uz studija at rml.lv. Eh, tātad ieklausīsimies pāvesta Benedikta 16. katehēzē par svēto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 Eh, jūnijā, 14. jūnijā 2006. gadā eh, atgādināja to, pirmkārt jau lika paraudzīties uz svētā Andreja vārdu, eh, jo abi brāļi, Pēteris un Andrejs Pēterim, tātad nav šis īstais vārds, vai teiksim, tas oriģinālais vārds, ko viņam deva vecāki, viņam bija Sīmanis, kas ir tāds ļoti, nu, tipisks ebreju vārds. Uh, Tad attiecībā uz um, Andreju mēs redzam to, ka uh, vecāki ir um, bijuši tādi atvērti, mm, nu, ir tādi ievērojuši tādu zināmu kulturālu atvērtību. Uh, Galileja bija tāds uh, reģions Izrēlā, kurā mājoja daudz grieķi, kas nozīmē, ka viņiem bija pagāni, tātad um, ebrejiem bija nu, šajā reģionā bieža saskarsme ar, ar eh, citu ticību pārstāvjiem, tad ar grieķiski runājošiem cilvēkiem. To, lai grieķu valoda bija tāda, nu, līdzīgi kā šodien angļu valoda, tāda saruna valoda, kurā runāja daudzi, um, Romas impērija, neskatoties to, ka viņiem bija pašai sava valoda, latīņu valoda, tad ļoti, ļoti liela ietekme eh, latīņu kultūrā ir arī tieši grieķu Eh, kultūrai, grieķu valodai, arī, piemēram, ja mēs eh, pētam kaut kādus vārdus eh, latīņu valodā, tad mēs redzam, ka ļoti daudzi vārdi ir ņemti no grieķu valodas. Tālūk, tad svētais Andrejs nes grieķu vārdu, neskatoties uz to, ka viņš ir dzīmis un audzis ebreju ģimenē, ebreju kultūrā, mēs redzam to, ka viņš būdams svētā Jāņa kristītāja māceklis, tātad arī ir ļoti nu, dedzīgs tāds savas ticības nu, pārstāvis vai sekotājs, tātad judaisma piekritējs, bet nu, tas netraucē, jā, tātad viņam nes šo grieķu vārdu, Andrejs, kas nozīmē, kas nāk no vārda, kas apzīmē vīrieti, Jā, tad, tad burtiski tas būtu nu, tāds vīrietis vai vīrišķīgs, tas arī tad, tad apzīmē spēku, drosmi, vīrišķību. Jā, tad, tad tā būtu tā svētā Andreja vārda nozīme. Un, protams, ka viņš arī šīs īpašības sevī nes. Mēs par tām varam lasīt evaņģēlijos, Protams, ka viņš arī ir viens no tiem, kas aizlaižās no Jēzus, tad, kad nāk, nāk tie, kas vēlas apcietināt Jēzu, bet mēs vēlāk tad arī no tradīcijas zinām, ka viņš ir bijis dedzīgs evaņģēlijas sludinātājs, ir nesis šo vārdu grieķu tautām, tad konkrēti ir gājis uz Grieķiju, lai sludinātu, un kur arī ir atdevis savu dzīvību uz krusta. Eh, tad eh, Pāvests Benedikts norāda to, ka jā, viena no eh, tām vietām, kur mēs sastopamies ar Andreju, ir tas, ko mēs arī šodien lasām liturģijā, ka Jēzus pastaigājas gar Galilejas ezeru, viņš redz, ka divi brāļi zvejo jā, ar tīkliem, viņš aicina viņus, saka, nāciet, sekojiet man, un abi brāļi atstāja tīklus, atstāja laivas un dodās ceļā atstādami visu aiz sevis. Tad uh, viņš ir arī uh, citviet, mēs tātad Jāņa evaņģēlijā lasam pirmajā nodaļā, ka viņš ir Jāņa kristītāja sekotājs, viņš tātad ir uh, cilvēks, kurš meklē, kurš meklē atbildes un kurš arī tad ir viens no pirmajiem, kas sastop Jēzu. Tas arī ir tas, ko es minēju eh, šīs katehēzes sākumā, tātad šis vārds protokletus grieķu valodā, kas nozīmē um, ehm, pirmā, pirmā icinātais, teiksim tā, un mēs arī redzam, ka viņš ir pats pirmais, kurš tūdaļ steidzās pie, pie brāļa, uh, kurš pirmais sludina, ja, jo um, Jānis Kristītājs saka, lūk, Dieva jērs, uh, viņš, uh, Andrejs tātad seko, uh, Jēzum, paliek pie viņa eh, visu to dienu, mēs redzam, tātad viņš iepazīst Jēzu tuvu personiski, tāda personiska sastapšanās, un tad viņš tūdaļ steidzās eh, pie brāļa, un viņš saka, mēs esam sastapuši Mesiju. Arī tāda ļoti interesanta mm, nu, pārliecība, ka tūdaļ, jo ko nozīmē Mesija, ja, Kristus, tas ir tas glābējs, pestītājs, ka šī viena sastapšanās ar Kristu, Jānis, evaņģēlists Jānis to atcerās tik skaidri, ka viņš pat zina, kurā stundā tas notika. Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā varam lasīt, tas notika ap desmito stundu, ja? Tad, tad, tā bija tāda spilgta sastapšanās, un mēs no Andreja varam mācīties to, vai lūgt viņam šo žēlastību, sastapt Jēzu personiski, un atpazīt viņu kā glābēju arī, ka mēs varētu teikt, ka Jēzus ir Mesija, Jēzus ir Kristus, Jēzus ir eh, glābējs, eh, viņš ir pestītājs, mēs varam steigties pie viņu un vest arī citus, līdzīgi kā Andrejs eh, veda savu brāli pie Jēzus, un arī tad brālis pēc tam sastop Jēzu personiski. Šeit arī tad pāvis Benedikts atsaucās uz to, ka šī Pētera un Andreja uh, došanās pie Jēzus arī simbolizē tad Romas un Konstantinopolis baznīcas sadarbību, kas ir kā māsas baznīcas, kuras ir jā, divas baznīcas kā māsas, un tāds arī skaists žests 1964. gadā Pāvils VI, pāvests Pāvils VI, jau svētais, viņš uh, atdāvināja pārējsticīgo metropolītam um, svētā Andreja relikvijas, kas ilgu laiku bija glabājušās uh, svētā Pētera bazilikā, tad tās tika pāvest, pārvestas uz uh, Grieķija, tad, tad uz Petru, jā, uz uh, baziliku, kur uh, nu, mēs ticam uz to, kur ir celta vietā, kur svētais Andrejs būtu andevis savu dzīvību par uh, um, Kristu, par šo vēsti. Tad mēs redzam to, cik um, uh, arī nu, simboliska tad uh, varbūt šī svētā Andreja klātbūtne uh, attiecībās ar Grieķu baznīcu, ar Austrumu baznīcu. Tad pavests Benedikts uzskaita trīs tādas rakstu vietas, kur mēs sastopam svēto Andreju un ko mēs no tām varam mācīties. Pirmā Uh, Uh, jā, tā tad uh, pirmā ir, uh, pirmā sastapšanās ir uh, maižu pavairošana Galilejā. Uh, tad uh, mēs Jāņa evaņģēlija sestajā nodaļā varam uh, lasīt, un arī citvietā, tad, ka ir liels pūlis, kas seko Jēzum, un viņi ir izsalkuši. Jā, un tad, kad uh, tieši Andrejs ir tas, kurš pamana to, ka, jā, ir lūk jauns, ir tātad puisēns, kuram ir šīs piecas maizes un divas zivis, bet cik gan tad tas ir tādam pūlim, tas nekas nav. Pāvests Benedikts saka, ka šeit mēs varam redzēt svētā Andreja realismu. Jā, viņš redz šo zēnu, viņš tātad jau ir nu, veicis, var teikt, kaut kādu situācijas analīzi, ja, kur mēs esam, kāda ir situācija, kāda ir mūsu resursi. Um, tad viņš arī um, Jēzum norāda uz to, ka lūk, mums ir šādi uh, nu, minimāli resursi pieejami. Ja, tas nozīmē, ka tātad Andrejs realistiski eh, raugās uz uh, situāciju. Protams, ka Jēzus tad uh, pavairo tās maizes, bet kādam bija tās maizes jāatrod un jānes pie Jēzus. Uh, To izdarīja tieši Andrejs. Otra eh, lieta tad ir eh, je, otra, tiksim, tāds otrs fragments, kur mēs varam sastapt eh, Andreja, ir Marka evaņģēlī 13. nodaļa, kur jau apustuļi un Jēzus ir Jeruzalemē, un viņi norāda Jēzum, lūk, pasties, kur ir templis, kāds uh, Ah, kādas tam ir sienas un kāds varens skats, un, un jūdi tiešām lepojās ar savu templi. Viņiem tas ah, nu, bija tāds ah, nacionāls simbols, līdzīgi kā mēs droši vien norādītu, ka, vai viens otram norādītu lūkrē, kur stāv brīvības piemineklis. Ja, mums tāds svarīgs simbols, par kuru mēs lepojamies. Un tad eh, seko šie slavenie Jēzus vārdi, ka pienāks laiki, kad akmens uz akmens nepaliks. Uh, šajā celtnē. Un tad atkal tieši Andrejs kopā ar brāli Pēteri un tad arī ar šiem diviem brāļiem Jēkabu un Jāni, tie, kas izprašņā Jēzu sakot, saki mums, kad tas notiks, ja kādas būs zīmes. Un pa, tad pēc tam uh, Ehm, jā, tātad tas, ko mēs varam mācīties no šīs epizodes, pavas ehm, Benedikts saka, ka ir tas, ka mēs, mums nevajag baidīties uzdot Jēzum jautājumus, ja, bet tāpat laikā mums ir jābūt gataviem, jābūt drosmīgiem pieņemt grūtu, sarežģītu Jēzus mācību, ehm, pārsteidzošu, varbūt kādreiz mums grūti pieņemamu, kuru viņš mums saka – Ja? Piemēram par to, ka tas, ar ko tu lepojies, var kādu dienu tikt sagrauts. Un um, esi gatavs, esi gatavs, tad arī lasi tās laiku zīmes, uh, kuras liecina par to. Tātad uh, nebaidīties uzdot Jēzum jautājumus, bet reizē arī būt gataviem atbildēji tādu, kādu Jēzus mums to vēlas dot, nevis mēs te tagad uh, uh, bieži vien arī mēs varam novērot, ka cilvēki apšauba vienkārši apšaubīšanas pēc, bet viņi nav gatavi pieņemt to patiesību, kur eh, nāk. Protams, ka ir, ir, ir vērtīgi apšaubīt, ir vērtīgi uzdot jautājumus, zināt, kāpēc, jā, kā, bet tad ir jābūt arī gataviem atbildēji un jābūt gataviem tad būt uzticīgiem uh, tai realitātei, kāda mums paverās, nevis vienkārši mēs apšaubam, tāpēc, ka mēs gribam apšaubīt un negribam pieņemt kaut kādas sarežģītas lietas, kas mums ir līdzās. Trešā lieta, tad trešais fragments, kur mēs sastopam Svēto Andreju, jau ir īsi pirms Jēzus nāves un augšām celšanās, ir arī turpat Jeruzalemē, ir sastapšanās ar grieķiem tāda interesanta, interesanta epizode eh, Jāņa evaņģēlijā, eh, kur eh, pie Andreja un Filipa abi Jēzus apustuļi nes grieķu vārdus, tātad visticamāk arī viņi prata grieķu valodu un varēja būt kā tulki starp Jēzu un grieķiski runājošajiem. Vi, pie viņiem nāk grieķi un saka, ka mēs gribam uh, Eh, sastapt Jēzu, un savukārt tad abi apustuļi donās pie Jēzus, eh, sakot, ka lūk, eh, šie grieķi grib tevi sastapt. Kas, kas tie grieķi tādi ir, iespējams, tie ir kaut kādi, nu tādi ticīgie, vai, nu, piemēram, arī tie paši kaut kādi pagāni, kuri ir iepazinuši jūdu reliģiju, kuri uh, grib konvertēties vai varbūt jau ir konvertējušies judaismā, bet kuri tātad nāk no šīs grieķu kultūras, kuri nav jūdi pēc izcelsmes, uh, viņi tātad jau pazīst atklāsmi, iespējams tie bija tādi, kas uh, devās pie apustuļiem, lai iepazītu tuvāk Jēzu, un ļoti tāda īpatnēja ir Jēzus atbilde, ja, jo viņš saka, ka uh, ir pienākusi stunda, kad Dieva cilvēka dēls tiks eh, pagodināts, un es jums saku, ka kamēr eh, grauds neiekrīt zemē un nemirst, tas eh, ne, nevar nest augļus. Liekas, kāds sakars ar to, te tevi grib sastapt cilvēki, tu runā par kaut kādu stundu, par kaut kādu graudu, ja, bet pavests Benedikts tad saka, ka caur to Jēzus vēlas pateikt, ka jā, Eh, mana sastapšanās ar grieķiem notiks, bet tā nenotiks tik, eh, nu tā, kā tāda vienkārši īsa saruna, ehm, tāds, eh, tāda kaut kāda, jā, tas small talk saucamais, jā, kur kaut kādi interesanti, interesanti, kas aiz zinkārības ir atnākuši te mani satikt. Jā, tātad Jēzus norāda uz savu nāvi, uz savu krustu, kas nesīs daudz augļus, uh, Un mēs redzam, ka tad tiešām šie augļi pēc tam tiek nesti tieši Grieķu pasaulē. Ja, viss caur Romas impērijai, bet arī apustulis Pāvils, kur viņš sludina, viņš lielākoties sludina tagadējās Grieķijas un Turcijas teritorijā. Atēnas un Efeza un Filipi, Korinta, ja visas šīs vēstules, kas mums ir no apustuļa Pāvila gandrīz vai uh, ir saistītas tieši ar šiem eh, grieķu reģioniem. Tāpat tās arī tad pats Andrejs eh, kļūst par eh, evaņģēlija nesēju un tad arī par, nevis par šo tulku tikai tādā nu, tulkošanas izpratnē, ka viņš no grieķu tulko uz aramiešu vai zēbrēju valodu un otrādi, bet ka viņš tad arī grieķu kultūrai iztulko evaņģēliju šo labo vēsti, kuru nes Jēzus uh, un tas notiek tieši pēc eh, augšām celšanās, tad mēs redzam, ka eh, šī upura augļi, eh, tas grauds, kas nomirst Jēzus, nes augļus, tad vispirms jau grieķu kultūrā, un caur to tad arī visā pagāniskajā pasaulē, kurā mēs saskatām to, ka Dieva vārds ir domāts visiem cilvēkiem. Akal tas temats, par ko mēs runājām vakardien, jā, ka tā tad baznīca, Jēzus vēlas nākt pie visiem cilvēkiem, dāvāt pestīšanu visiem cilvēkiem, un viņš iet pie cilvēkiem caur baznīcu, caur baznīcas uh, sludināšanu. Pēteris tad donās uz Romu, ja, sludina uh, šai vairāk tad romiešu kultūrai, un Andrejs tad donās uz uh, Grieķiju un sludina uh, Grieķu uh, kultūrai. Ja, tad, tad uh, šī gatavība uh, šī gatavība nest eh, labo vēsti, eh, lai ko tas arī maksātu. Svēto Andreju pēc tam piesita krustā, viņš pats lūdza, ka viņš nav cienīgs eh, tikt piesists krustā, tāpat kā viņa skolotājs, tad tas, ko mēs pazīstam kā Andreja krustu, ir tāds iksā salikts krusts, pie kura viņš ir bijis pienaglots arī Romā, ir baznīca veltīta svētajam Andrejam, kur mēs viņu varam tieši arī tad redzēt pienaglotu pie tāda X formas krusta. Ir tradīcija un tāda leģenda, ka svētais Andrejs pirms krustā sišanas ir sveicinājis krustu, sakot, esi sveicināts, ak, krust, kas esi nesis Kristus miesu, ja, un tad arī viņš ar tādu, nu var teikt, uh, prieku pieņem to savu krustu, eh, uz kura viņš tiek eh, eh, pakārts, pienaglots, ka viņš tad var būt vienots ar savu skolotāju. Jā, tad, zināmā mērā, viņš tādu saskata, tādu iespēju būt ciešākā saiknē ar Jēzu, kuru viņš mīl, kuram viņš ir sekojis visu savu dzīvi un kuram, kura dēļ viņš tad arī ir devies sludināt un stāstīt šo labo vēsti. Uh, Tad eh, pavests Benedikts savu katehēzi noslēdz ar to, ka eh, svētais Andrejs mums māca tādu svarīgu eh, kristīgā garīguma aspektu, ka mēs neuzlūkojam krustu kā vienkārši kaut kādu spīdzināšanas instrumentu. Ehm, šodien mēs varbūt to vairāk uzlūkojam kā tādu aksesuāru, bet tad drīzāk Andrejs mūs māca uzlūkot krustu kā nesalīdzināmu uh, tādu līdzekli, uh, lai mēs uh, varētu sekot savam, uh, savam glābējam, ja, ka mēs varētu uh, pielāgoties savam glābē, glābējam, kurš bija um, šis grauds, kas iekrita zemē un nesa daudz augļu. Tad uh, mēs uh, varam arī paraudzīties uz savas dzīves krustu, Jā, protams, mums nevajag pašiem tur tagad meklēt krustus savā dzīvē, bet to krustu, ko dzīve mums uzliek vai ko Dievs pieļauj mūsu dzīvē, tad mēs varam pieņemt un novērtēt kā līdzdalību Kristus krustā un iespēju atspoguļot viņa gaismu, līdzināties viņam, nomirt sev un nest daudz augļus, līdzīgi kā to darīja Jēzus, tātad sekot viņam, Un tad arī tas, ko Andrejs mums māca, ir viennozīmīgi būt entuziastiskiem uh, sludinot Jēzu. Ja? Sastapt Jēzu, sekot viņam un stāstīt par viņu citiem. Uh, tas arī ir īstenībā nu, vi, vienmēr bijis universāls kristiešu aicinājums. Ja tu esi kristīts, un vēl jau vairāk, ja tu esi iestiprināts, tad tu esi aicināts būt par apustuli, tu esi būt aicināts sastapt Kristu savā dzīvē, un tas ir tas, kam mēs adventa laikā pievēršam uzmanību. Sakot, nāc, kungs, Jēzu, redzam atkal, cik svarīgi ir šī lūkšana, kuru mums pāvests eh, Francisks mācīja svētdien, par kuru mēs runājām vakardien. Ja šie vienkāršie vārdi, nāc, kungs, Jēzu, personiskā sastapšanās ar Jēzu, kas mūs ved pie citiem cilvēkiem, kas mūs eh, ved pie sludināšanas, ka mēs liecinam citiem. Nevis tā, ka tagad, kad caur mums, eh, nu kaut kā obligāti cilvēkiem jāiepazīst Jēzus, bet ka viņi paši var veidot personiskas attiecības ar Jēzu, eh, līdzīgi kā tas ir ar svēto Andreju. Viņš aizved Pēteri, savu brāli pie Jēzus un tālāk jau tad uh, Pēteris pats veido attiecības ar Jēzu, un, un, un tas notiek pat tādā veidā, ka Jē, Jēzus tieši Pēteri izvēl par pirmo uh, pāvestu, par savu, uh, nu, teiksim, izvēl kā tādu savu pēcteci, savu pārstāvi, pirmo starp visiem pārējiem, tādā var teikt, nu, ranga ziņā, ja. Nevis Andreju, kurš bija pirmais sakotājs, pirmais sludinātājs, bet tieši Pēteri. Ja, un iespējams, ka arī mēs kādu aicināsim vai kādam sludināsim, kurš uh, pēc tam būs mums varbūt galvas tiesu pārāks par mums baznīcā vai mūsu draudzē, ja nezinu, tur viņš tiks iesaistīts kādās draudzes aktivitātēs, un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam priecāties par to, ka mums ir bijusi iespēja uzrunāt kādu, iepazīstināt viņu ar Jēzu, ar viņa baznīcu, un ka viņš var izpilnīt savu aicinājumu, kas iespējams pārsniegs mūsu aicinājumu, ja, bet tad te ir arī tas, tā iespēja redzēt, ka katram ir svarīgi būt savā vietā, un uh, īstajā laikā, īstajā vietā un nebaidīties liecināt, nebaidīties sludināt. Tātad sekot Jēzum bez nosacījuma, meklēt Jēzu, sastapt viņu personiski un ar prieku, entuziastiski nest Jēzu tālāk citiem. Tas ir tas, ko mēs varam mācīties no svētā Andreja. Tagad laiks dziesmai. Mēs arī atceramies to, ka Andrejs iepazina Jēzu brīdī, kad Jānis Kristītājs sacīja, lūk, Dieva jērs, tad arī attiecīgi adventa noskaņās eh, dziedājums Agnus Dei Dieva jērs. Un es ceru, ka šīs dziesmas laikā arī tu varbūt klausītāji iesaistīsies ar kādu savu komentāru, ar kādu savu jautājumu par svēto Andreju eh, vai par to, kā tevi uzrunā šis svētais, eh, kāda ir tava sastapšanās. Andreji varat atsaukties, varat piezvanīt šeit uz ēteru un pateikt, ka jūs nesat viņa vārdu, arī atsūtīt īziņu, tad mēs jūs varam apsveikt vārda dienām. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ja ir 9,45 eh, minūtes. Eh, mēs eh, turpinām šīs dienas sarunu. Tad um, kāds no jums jautā, vai vārds paraklēts ir tas pats svešvārds, ko es lietoju, tad uh, nē. Uh, to, ko uh, to, ko e, pāvests Benedikts atsaucās e, par svēto Andreju, viņš runā par protokletus, tātad proto pirmais, e, tāpat kā ir, piemēram, par pravieti izsaju saka proto evaņģēlijs, jā, tad pirms evaņģēlija esošais, tas, kurš jau ir pasludinājis Eh, pirms eh, kaut ko, tad eh, pirmais, pirmā aicinātais paraklēts, tas ir apzīmējums svētiem garam, kuru mēs piesaucam, kas nāk pār mums. Jā, tad Vlada raksta, ka viņa labprāt gribētu dzirdēt par visiem apustuļiem, interesanta tēma ir svētais Andrejs, jā, iespējams, ka varbūt būtu, mēs varētu īstenībā pārlasīt kādreiz tās svētā Benedikta Eh, svētā Benedikta katehēzes par eh, eh, svētajiem apustuļiem. Tā ir ideja, ko es droši vien varētu arī atzīmēt sev. Un, jā, bet vēl par šodienas, šodienas lasījumu, tāda neliela piezīme, manuprāt, ļoti svarīgs, um, Svētā Andreja dienā mēs eh, lasam evaņģēliju, kas runā par to, kā eh, tiek aicināti eh, apustuļi. Te gan ir tā atsauc uz Mateja evaņģēliju 4. nodaļu, kur Jēzus pastaigājas gar Galilejas ezeru un tad aicina šos, šos vīrus, un mēs redzam to, ka viņi atstāja savu darbu – ja viņi atstāja laivas, atstāja tīklus, tas nav tā kā šodien, teiksim, kādam ir hobijs makšķerēt, ja, un tad viņš atstāja savu laivu. Viņi atstāja savu iztikas avotu, ja, lai sekotu Jēzum tāda um, beznosacījuma uzticēšanās uh, Jēzum atbrīvojoša arī uzticēšanās, ka mēs neesam nekam piesaistīti, iekšēja brīvība nepieķerties tam, kas mums piedara, uh, varētu būt tā lieta, ko mēs varam mācīties no šodien dzirdētā evaņģēlī. Protams, mēs redzēsim, ka tad, kad apustuļi mm, pēc Jēzus nāves atgriežas savā ikdienā, viņi atkal tieši ķerās pie tām savām laivām un saviem tīkliem, ja līdz akal Jēzus viņu saicina un saka, nē, es gribu, lai jūs esat cilvēku zvejnieki, tad mēs varam padomāt, kas varbūt ir tās lietas, ka mēs esmu šodien pieķēries, mm, kas apgrūtina manu sirdi, Eh, kas man neļauj varbūt tā brīvi sekot Jēzum. Tas nenozīmē, ka man tagad ir jāatmet viss, kā to darīja apustuļi. Varbūt kādreiz arī Jēzus to liek darīt, bet, bet vienkārši nepieķerties. Ja līdzīgi, ka, ka, ka Abrahama gadījumā, ja, Dievs eh, viņu izaicina, ja nepieķerties savam dēlam, viņš viņam atstāja to dēlu, viņš neliek viņam to dēlu upurēt, viņš vienkārši saka, nepieķeries tam, ko es tev esmu dāvinājis, jo es esmu tavs Dievs, jau es tev to devu. Uh, Ja, un tad arī paraudzīties uz visu to, kas mums ir, un pateikties Dievam par visu to, kas mums ir, bet nepieķerties šīm lietām, būt brīviem no tiem. Uh, bet tam, kam mums vajadzētu pievērst, ir, uh, ir šis pirmais lasījums. Un es aicinu pārlasīt uh, vēstules romiešiem desmito nodaļu, un tad īpaši to, ko mums uh, ir izcēlusi liturģija 9. līdz 18. pantu, kur uh, ir teicis, ka Tātad, ja to ar muti atzīsi, ka Jēzus ir kungs un savā sirdē, sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir piecēlis no mirušiem, tu būsi izpestīts. Um, taču te arī Pāvils saka, nav starpības starp jūdu un grieķi, jo tas pats kungs ir pār visiem, bagāts visiem, kas viņu piesauc, bet kā lai viņi piesauc to, kuram nav ticējuši, un kā gan līdz tic tam, kuru nav dzirdējuši. Tātad ticība dzimst no dzirdēšanas, bet dzirdētais nāk no Kristus vārda. Ja, tātad arī tāds būtisks aspekts, mēs nevaram izglābt paši sevi, mēs nevaram sastapt Jēzu vieni paši, mums ir vajadzīga kopiena, kas sludina. Ja, šī romiešiem desmit ir ārkārtīgi svarīga nodaļa, arī kā, kā Andrejs sastop Jēzu, viņam ir Jānis, kas saka, lūk, tiemajērs. Andrejs tad iet un iepazīst Jēzu pats. Pēc tam, ko Andrejs dara, viņš iet pie sava brāļa Sīmaņa. Viņš saka, lūk, mēs sastapām mesiju, glābēju, pestītāju. Ja? Mēs varam padomāt, ja kā es sastapu Jēzu. Arī man bija kāds cilvēks, kas man pastāstīja par Jēzu, kas mani veda pie Jēzus. Tie bija mani vecāki, kas mani kristīja kā mazu bērnu, mans katehēts, kas man stāstīja kaut ko par viņu svētdienas skolā, uh, Uh, varbūt es arī piedzīvoju kādu īpašu tādu sastapšanos, īpašu atgriešanos ar Jēzu, bet tas atkal notika kopienas ietvaros, jā. Ja tā bija kāda slavēšana vai kāda adorācija, kāda pielūksme, es tagad neatceros, kurš no franču filozofiem atgriezās nonākot mazā, mazā necilā Parīzes nemitīgā sadurācijas kapelā, bet tas bija kāds draugs, kas viņam teica, klausies, es te iešu palūkties, varbūt tu gribi ienākt ar mani, jā, vai vienkārši pagaidi bišķīt. Ja, un tad notiek šī sastapšanās. Un svarīgi tad arī ir tas, ka mēs nepieķeramies tiem cilvēkiem, kas mūs aizved pie Kristus, mēs pieķeramies Kristum. Tad ir ārkārtīgi svarīga šī te uh, Eh, personiskās sastapšanās ar Kristu, kas vienmēr notiek kopienas ietveros. Un te mēs atkal redzam to, cik svarīgi ir baznīca un kāpēc mums ir vajadzīga baznīca. Jā, jo tā dod cilvēkiem iespēju sastapties ar Kristu. Un šodien tu, klausītāji, esi baznīca, un šodien tu esi tas Andrejs, kas pie Kristus ved savu ģimeni, kas pie Kristus ved uh, savus draugus, kas pie Kristus ved tos cilvēkus, kurus tu sastopi, uh, Eh, savas dzīves ceļā, ja, tad, tad mēs esam sūtīti sludināt. Eh, baznīca pastāv tāpēc, lai sludinātu, un tu esi baznīcā ar misiju sludināt. Ja, tas ir mūsu visu uh, kristīto uzdevums. Protams, īpašā veidā mēs raugāmies uz uh, ordinātajām personām, mēs īpašā veidā raugāmies uz misionāriem un uh, lūdzam par viņiem, kuri uh, darbojas nu, ar tādu īpašu, teiksim, tādu aicinājumu būt misijā, ja, un veltīt tam visu savu dzīvi, bet pat ja arī man nav jādodās uz citām zemēm, pat ja es neesmu ordinēts, pat ja tas nav mans, teiksim, tāds pienākums, kam ir visa mana dzīve veltīta, tomēr es kā baznīcas pārstāvis, kā ticīgais, kā kristīta persona, un vēl jau vairāk kā iestiprināta persona, tad esmu aicināts būt par uh, Kristus liecinieku tālāk uh, citiem cilvēkiem ar uh, savām attieksmēm, ar savu arī tad to, kā es pastāstu, vienkārši to, ka es dalos, jo šī satikšanās ar Kristu ir tāds priecīgs notikums. Un, un ja man tiešām šī sastapšanās ar Kristu ir autentiska, tad tas ir kaut kas tāds, ar ko es automātiski došos dalīties. Uh, Ja, jo pavas Francisks arī šajā dokumentā Kristus Vivit, viņš runā par to, ka mēs uh, dalamies ar labām lietām. Ja mēs dalamies ar, mēs spontāni gribam dalīties ar to, kas uh, mūs iepriecē, mēs esam redzējuši labu filmu, mēs tās tam, hei, tu redzēji to filmu vai to teātri izrādi. Ja, tad, uh, Vai tu dzirdēji to dziesmu, ļoti skaista dziesma, un mēs ar to dalamies, gluži spontāni, gluži neviļus, un līdzīgi tad arī ar šo sastapšanos ar Kristu ja, tad eh, mēs esam saņēmuši ticību kopienā, mēs saņemam kristību kopienā, mēs saņemam sludināšanu kopienā, un tad mēs attiecīgi arī tālāk tad dalamies ar to visu, lai citi cilvēki varētu saņemt. Tā kā redzam atkal šo milzīgo baznīcas nozīmi, kuras uh, locekļi mēs esam, tu un es klausītāji. Tālūk, tad eh, svētais Andrejs, eh, lai šodien lūdz par mums, eh, svētais Andrejs, lai tad lūdz par visu baznīcu, par baznīcas vienotību, īpaši tad starp austrumu un rietumu ehm, baznīcām, un lai svētais Andrejs tad lūdz par katru no mums, lai svētais Andrejs mums palīdz sastapt Jēzu šodien, šeit un tagad, kur mēs katrs arī būtu, uh,